Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Երբ Արցախ Աբրահամյանն առաջին անգամ ոդկ դրեց Խաշաթաղի շրջանի Բուրգավան գյուղում, միանգամից որոշեց պետք է շնացնել ազատագրված տարածքները։ Եվ նրա հոգում ու մտքում գաղափարների հզոր ներհոսք սկսվեց։ Իսկ լիսկավորման ալիքը հայրենի հողն ու ջուրն էր։ Պարզություն մտցնելով նպատակների մեջ նա սկսեց բիզնես գործունեությունը։ Սակայն ամեն ինչ կիսատ մնաց ու նորից սկսելու գաղափարը նրան հանգիստ չտվեց Քաշաթաղի շրջանի Բուրգավան գյուղից հայտնվեց Արահունչ գյուղում։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արցախ Աբրահամյան, ինչով եք դուք զբաղվում եւ ինչպես ստացվեց, որ հայտնվեցիք Քարահունջ գյուղում։ Բարև ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, Վասիկ ջան։ Ուրեմն Քարահունջ հայտնվել եմ 2021 թվականի աշնանը, հոկտեմբեր ամսին։ Մինչ այդ Քաշաթաղի շրջանում էինք Վուրգավան գյուղում, Դերձորից հարավ ընկած հատվածում է։ Այնտեղ տեղափոխվել ենք վերաբնակեցման ծրագրով, որ շենացնենք ազատագրված հայոց հողերը։ Ոնց որ ասում է ազատագրել է հերոսությունը, իսկ շենացնել է առաքելությունը։ Նա 2 տարեկան է այդ ժամանակ Այդպես, այնտեղ կար այգիներ, խաղողի այգիներ ունենք, այնտեղ շարունակել եմ դպրոցը, ավարտել եմ խոսքով հետագայում ընդունվել եմ համալսարան Երևանում պոլիտեխնիկ, բայց գյուղը ձգում էր։ Երևանում բարբերաբար աշխատել եմ տարբեր գործեր եւ այլ։ Հետո վերադարձել եմ գյուղ, խաղողի այգիները որ կային Վուրգավան համայնքը պատկանող իր այգիները հիմնականում պահպանել էր եւ զբաղվում էր հիմնականում խաղաղագործությամբ։ Ուղղակի բերքի իրացման խնդիր կա եւ այդպես մտածում ենք ինչպես կարելի է առավելագույնս իրացնել այն։ Հայրս գինեգործությամբ զբաղվելիս է եղել, եղբայրս ագրոհամալսարանում ավարտել է, ինքն էլ էր գինեգործությամբ զբաղվում, բայց որպես այդպեսին մտածեցի հիմնական որպես ճյուղ զարգացնել ինքս էլի։ Առավել հայտնի էր գինին Այդպես փոքր ժամանակից էլ միշտ մտածել եմ, երազել եմ ունենալ իմ սեփական գործը, որը որ կլինի նաև հանրօգուտ, այսինքն ոչ միայն բիզնես կդիտվի։ Մեր փոքրիկ ներդրումներով մենք մանկության ընկերներով հա որոշեցինք հիմնել փոքրիկ արտադրամաս գինեգործության։ Եվ այդպես ունենանք մեր ոնց որ ապրանքանիշը ամեն ինչ տեղը տեղին, էլի, այսինքն օրինական կարգով, գրանցումով եւ լիցենզիայով։ Եվ սկսեցինք ձեռնարկել եկեցինք 2019 թվականի վերջին դեկտեմբերին արդեն ունեինք պատրաստի արտադրանք 4 ընկերով ենք ուղղակի մի քիչ թերացումներով կար դիզայնի մասով եւ այլ եւ այլ արագ-արագ արեցինք դե այդպես է ավել լավ է ինչ փորձ ձեռք են բերել խալներով Բուրգավանում փաստորեն բացեցիք։ Այդ ամեն ինչը Բուրգավանում է, այո։ Սեփական այգիների խաղողից։ Հա, հիմնականում սեփական այգիներներ, բայց օրինակ սև խաղող կար խնդողնի, որ քիչ էր այգիներում եւ արդեն գյուղացուցեր պետք է ձեռք բերեին։ Հիմնականը այնպես էինք մտածում, որ գործունեությունը պիտի ասենք գյուղում ստեղծի աշխատատեղեր, Եվ բացի այդ իրացնի գյուղացու ստեղծած բերք ու բարիքը, վերամշակի ունենանք լավ արտադրանք բնական քինի առանց հավելյունների, որն էլ արդեն սպառողը, որ เป զի իրեն օգտակար ձևի։ Այսինքն մի քանի ձևի էլի, այսինքն շղթայական օգտակարությունը գնում են։ Հիմնականում բայց մտածում եմ որպեսզի երիտասարդների համար նաև լիներ օրինակ՝ յուղը չլքելու, յուղը ծաղկեցնելու, զարգացնելու համար։ Նույնն էլ հիմա այստեղ եմ այդ մտքով էլի, որ գործունեությունը ծավալում։ Արցախ ջան փաստորեն շենացնելու գաղափարը ձեզ մոտ դեռ մանկուց էր եւ այն իրագործեցիք տարիների ընթացքում, իսկ 2019 թվականին թերևս ավելի լուրջ մոտիվացիայով մտակ գործունեության մեջ։ Ցավոք սրտի պատերազմը իր սև գործնարեց ամենուր Արցախ աշխարհում եւ դուք հայտնվեցիք։ Հայտնվեցի արդեն քարահունջում։ Այսպես ասեմ, հա, այդտեղ մենք շշալցրեցինք ահագին, պետք է արդեն մտնենք ոնց որ շուկա, մեծ գաղափար չունենք էդի ոնց է լինում, այդպես ոնց է լինում խանութներին մեծ առաջարկում ենք, բայց հասկացանք, որ այդտեղ գումարը պետք իրենց տալու համար, որպեսզի իրենց դարակաշարում հայտնվի, օրինակ տվյալ շշերը, հա։ Հետո կորոնավիրուսը սկսվեց, արդեն գինու պահով կանգնեց շուկան, այդ ասում են անգամ ոսպ ու բրինձ չի վաճառվում կամ մարդիկ գումար չունեն դա գնելու, էլի գինու ոնց որ ժամանակ չէ։ Որոշեցինք ընկերներով դե այդ ժամանակ արդեն ՍՊ են գնացել մեր ընկերների սկզբնատարերաններով Հագագրուպ ՍՊ-ն է։ Մայիսին դադարեցրեցինք գործունեությունը եւ գինիները հոր սարքեցինք եւ որպեսզի հնեցնենք, հա։ Ու արդեն դիմեցինք աջակցման հիմնադրամ վարկի համար, դե տեսան որ աշխատում ենք, վարկը ստացվեց մասամբ, մի մասը տվեցին, որպեսզի խաղող ձեռք բերենք, արդեն սև խաղող գյուղացուտ, որ նոր արտադրանք ունենանք, էլի 20 թվականի բան եմ դա ասում արդեն։ 2020 թվականի սեպտեմբերի մինչև կեսերը սև խաղողը ձեռք բերեցինք, դա էլ արդեն վերամշակեցինք կիսատ արտադրանք որպես եւ արդեն պատերազմը սկսվեց այն հնի հետ դա էլ ամբողջը այդ արտադրանքի հետ սարքավորումների հետ արտադրամասի հետ մնաց գյուղը ոչ մի բան չենք անել այնտեղից պատերազմով ընկանք պատերազմից հետո դե մտածեցի որ հուսալքվել պետք չի, հաստափվել պետք չի, զախողումա ամեն դեպքում պետք է հաղթարել։ Ու նորից որոշեցի, որ պիտի գամ Արցախ։ Այդ ժամանակ Երևանում էի։ Այդպես եկա տուն Մանեկա, չգիտեմ, Վարչով մի քանի գյուղում եմ եղել, Աշանում, Բերթաշենում, Մաչկալա շենում այդպես ամենահարմար տարբերակը քարաունջու մեջ ճանապարհին մոտ խաղողագինների մոտ եւ նաեւ առաջի հարգը որ տան որպես այդպեսին իրար են կարտադրամը սա հա, հնարավոր լինի գինին պահպանել եւ այլն այո բիզնես գործունեությունը նաեւ շարունակել այդտեղ այո համել դե նույն ծրագրով նույն պլաններով այսինքն որ เป զի օրինակ ծառայեմ երիտասարդությանը ինքս որ կա էլի այս յուղերում որ չգիտեմ կամ համալսարան պիտի ընդունվի, հա, եթե դասարդը եթե չի ստացվում, ոնց որ հուսահատվում, թողնում գնում է քաղաք, ցավալի պատկեր է նաև մեզ մոտ էր կամ զինծառայողը պիտի մտնի աշխատի այսպես էլի այսինքն այդ նպատակով նաև որ գյուղացու ձեռք բերեմ խաղողը վերամշակենք ու հիմնական արտադրանքը դա հենց այն է որ բնական պիտի լինի հա, արտադրանքը այսինքն գործարանային չի ինչ որ բնական արտադրանք որ ինքը օգտակար լինի ու նաև պետք է հիմնական զարգանալ մտածածս որ եթե պիտի աշխատուժ որպես այդպեսին ավակ դպրոցականներ լինեն որպեսզի իրենց մոտ մտածելակերպ ձևավորվի, կոլեկտիվ աշխատանք զարգանա, այդպես իրենք իրենց աչքով տեսնեն, մասնակցեն Հետագայում որոշել էի, որ գործունեությունը նորմալ ընթանա, շահույթից մաս հատկացնել դա սոցիալական ձեռներցների դպրոցում եմ, հա, սովորել, որ ինչպես է լինում։ Մի քանի ծրագրի եմ մասնակցել, էլի։ Այսինքն կազմակերպել արդեն ավելի թեկուս փոքր դասարանների էքսկուրսիա եւ վարպետաց դաս անցկացնել այլ տեղերում համ կճանաչեն հայրենիքը, ասենք օրինակ պետք է տանեն Սիսիան կերամիկս, այնտեղ կա էլի, իրենք իրենց ձեռքով կավե ինչ ուզեն պատրաստեն, սովորեն գոգալ գործությունը տեսնեն։ Այսինքն արվեստ արհեստ, որ եթե իրենց մոտ օրինակ, չգիտեմ, չի ստացվում բու ընդունվելը կամ թեկուզ ստացվում է բուից հետո արհեստ սովորեն, այդպես էլի շատ կարևոր է շատ կարևոր է իհարկե այս երկու տարիների 2.5 տարիների ընթացքում ինչ եք արձանագրել ինչ ունենք այսօր բիզնես ոլորտում Այս մասով ճիշտ ասած նորից ոնց որ ցախողում է, որովհետև 2021-ի դե աշնանն եմ եկել, եթե բնական եմ գինին պատրաստում, իրեն թողնում եմ բնական հասունությամբ լինի, այսինքն միջամտություններ չեմ կիրառում, որպեսզի իրեն արագ հա ցարքեն պատրաստեմ գինի։ Դրա համար միջև եկավ աշունը եւ վարկը, երբ որ նորից այստեղ ես վարկ եմ ձեռքվել նորից գյուղաճակցման հիմնադրամից։ Նորից զրոյից սկսեցիք, աստորեն։ Հա, զրոյից եմ լրիվ սկսել, այն որ <laughs> բացարձակ զրոյից։ Դե մինչև պատերազմը մասնակցում էի հա, հայկական բարեգործական ընկերության սովորի վաստակիր ծրագրին, շատ լավ ծրագիր է եւ կարելի ասել միակ ծրագրերից է, ինչքան որ ես գիտեմ, որ կոնկրետ բուն Արցախում ինքը ծրագիր է իրականացնում։ Այս պայն էլ կին ձեռնեսների ծրագիրն է իրականացնում։ Այո, այո։ Հենց սովորի վաստակի ծրագիրը իրականացնում է այլ ոլորտով, հա, ինչ որ այդ ծրագիրը մի խոսքով սովորեցնում է։ Սովորելը սովորեցիք, Հիմա վաստակելու ժամանակն է, այո։ Դե այդ եմ ասում, հա, որ այդ ամեն ինչը բիզնես դասընթացներ, ծրագրեր եւ այլ այդ վարկի հետ, միջև վարկի մնացորդն էլ եղավ, պիտակներ եւ այլ, աշնանը արդեն կարելի է շիշալսնել, շիշալսել են որոշ չափ այս աշնանը, անցած աշնանը հոկտեմբերին Եվ այդպես դեկտեմբերին արդեն շշալցրեցինք մնացած ահագին մասն էլ պիտակավորեցին երեխաներին կանչեցի, եկել նկարել Արցախ հերոստանգելությունից, էլի։ Պետք է արդեն տանեի Երևան, այնտեղ կան էլի արդեն հետաքրքրվողներ, դուրս պետք է ուղարկեի Մոսկվա։ Իրացնեի։ Այս ճանապարհը հարկելու։ Այո, անցած անգամ մինչև պատերազմը նմուշներ ուղարկել ենք, շատ հավանել էին, կարել է հետաքրքրվող անց, ով վերաբաճարող պիտի լիներ նաև։ Այդպես չկարողացա անցկացնել դերերը ճանապարհի փակվելու հետ կապված մինչև հիմա էլ էս իրավիճակը։ Ստեփանակերտում եմ հիմնականում ուզում իրացնել, որոշ խանութներում կա, բայց ընդհանուր խմիչքը շատ վատ է վաճառվում։ Հիմա պետք է նորից փորձեմ հիմնականում խանութները չեն ուզում վերցնեն, խմիչքի ոնց որ լճացում է, էս իրավիճակն է, բայց պետք է փորձեմ ամեն դեպքում նորից տեսնենք ինչպես կստացվի։ Որպես այդպեսին կարելի ասել, էս պահին նորից զախողում է, բայց հուսանք լավ կլինի։ Արցախ ջան, դուք այն մարդկային տեսակն եք, ով թերևս երբեք չի կոտրվում, որքանով ես հասկացա, դուք ամուր եք, եւ ես հուսով եմ, որ սա եւս հերթական փորձությունն է, որը պիտի ելի պատվով իրացնեք, որովհետեւ ձեր պատմությունը ցույց տվեց, որ բավականին մեծ ոգի ունեք եւ բնականաբար սա միայն ողջունելի է, որովհետեւ ամեն ինչ սկսել զրոյից, ամեն ինչ կորցնել, բայց հույսն ու հավատը պահպանել Իհարկե, սա միայն ու միայն ողջունման ենթակա է։ Անկասկած ձեր գործերը դեռևս արժևում են եւ ամեն ինչ լավ կլինի, հուսով ենք եւ որովհետեւ երբ աշխատում եք այդքան տկնաճան եւ նվիրումով եք մոտենում ձեր գործին, ապա միանշանակ Պետք է որ հաջողությունը թակի ձեր դուրը։ Շատ շնորհակալ եմ ոգեշնչող խոսքերի համար։ Այո, իհարկե, պետք է կոտրվել, որովհետև եթե հանձնվեցինք, միևնույն է, ոչինչ չի փոխվելու դեպի լավը։ Պետք է պայքարել, որպեսզի ստացվի։ Պես արդյունքը ավելի լավն է լինում հետո։ Պարզեմ գինին ինչպես է կոչվում, ինչ անվամբ է այն մտնելու շուկա։ Գինին ապրանքանիշը այս անգամ արդեն որպես հիմնական կոչել ենք մռավ, Իսկ ամեն մի տեսակի գինի ունի իր անվանումը, հա, այնտեղ ունեինք միջև պատերազմը մեր գյուղի անունը Վուրգավան, առաջի ազատամարտի ժամանակ Վուրգի անունով է, հրամանատար հերոս Վուրգի անունով է գյուղը մեր եղել։ Իսկ մյուս գինին Բերձոր ենք կոչել Խաշաթաղի անուններով նպատակը այն է եղել նաև որ գինու հետևի մասում այս պահին էլ երբ տողակնարկ կա տվյալ տարածքի գյուղի վերաբերյալ որ այնտեղ ով էլ չգիտի, ցավոք սրտի շատ հայեր չգիտեն, որ Քաշաթաղի շրջանը, ասենք, բուն հայկական է։ Այն ժամանակ, դե սովետի ժամանակ Արցախի մեջ ոնց որ չի մտել, հիմա չգիտեն։ Ցավոք սրտի հիմա դե դա նաև ուղեցույց է հայրենական, այդպես որ ինքը ամբողջությամբ ոնց որ հայրենական է։ Այս պահին ունենք աղավնո, որը որ այն ժամանակ էլ են որոշել, որ պիտի դրվի, ուղղակի մինչև հանձնել է, էլի։ Ուղղակի ցավոք սրտի ոնց որ հանձնելուց հետո նոր հայտնվեց այնպես չի որ դրա համար ենք էլի դրել։ Էլի նշված է աղավնոյի մասով, հա, որ եղել են արկինում Սյունիքի մարզում, հետո Արցախ Սյունիք իրար հետ են եղել, էլի այդպես։ Հայ վարազնանում է իր բնականությամբ, նորից ասեմ, ու իսկ տեսքի մասով նաև կա հայկական զարդանախշերով կտորենք փաթաթում գինի վրա, որի տակ կա անձերոցիկ, այսինքն այն ռեստորաններում, որ անձերոցիկ են փաթաթում, այլևս դրա կարիքը չկա։ Արդեն ներծծում է իր մեջ պատրաստի վիճակում է։ Տեսքի մասին խոսեցիք, համի մասին անկասկած հնարավորություն կունենանք դեռևս համ տեսելու <laughs> ձեր պատրաստած գինին եւ քանի տեսակի գինի ունե։ Հա, հիմա այս բան Վարսիկ ջան, 3 տեսակի է շշալցված վիճակով լինելու է։ Երկու կարմիր է, որոնցից մեկը կիսաքաղցիր է եւ մեկը աղավնոն օրանժ է այսպես նոր տերմին է ինքը նոր ասած շատ հին չի Օրինակ վարդագույն հիմա օրանժ է։ Օրանժը դա Սպիտակ խաղից ստացված գինին է սև խաղի տեխնոլոգիայով, այսինքն սև գինու տեխնոլոգիայով։ Ինքը շատ ավելի օգտակար է, քան ուղակի սպիտակը։ Նարնջագույն, սաթի գույնն է, էլի գինին։ Դամ ցույց կտամ ձեզ մի օր։ Իսկ մյուս գինին արդեն որոշել եմ խնդողնին այստեղի դնեմ ռսկահան, այս քեթիև քարաունջի։ Այո, խաղողի տեսակ։ Խնդողնին է խաղողի տեսակ, իսկ ժայռը, այդ լերը ռսկահան է կոչվում։ Շատպես տպավորիչ վեհաշուկ լեր է այս տարածքում է գտնվում։ Ես գինին որոշել եմ կոչեմ ռսկահան, էլի, էլի իր մասին արդեն երկտողով շատ հայտնի չի լերը որպես այդպեսին դրա համար նաև էլի։ Այսինքն գինիների վրա ամեն մի տեսակի գինին ունենալու է իր անվանումը։ Ոչ թե զուտ կոչվելու վարթագույն, չգիտեմ, կարմիր Շպիտակ, այլ ասենք այդ վարդագույնը կոչվելու է կոնկրետ այդ անվանման առածքի։ Բարի Արցախ ջան, կրկին անգամ պիտի շնորհակալություն ձեզ հայտնեմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում այն ամենի համար, այն հայրենասիրության համար եւ այն բոլոր խթանող ծրագրերի համար, որոնք իրականացնում եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ, շատ շնորհակալ եմ Վարսիկ ջան հնարավորության համար հարցազրույցի Եվ ուզում եմ վերջին հայրենասիրական մի մեջբերում անեմ հա, հայանի ասածով։ Ամեն հայ պիտի գիտակցի, որ առանց իրեն կփլի հայրենիքը։ Դժվար չէ, դա ուղղակի գիտակցական մակարդակում գրել։ Եթե այդպես լիներ, հայության կեսն էլ որ այդպես մտածի, կարելի ասել այսօրին չենք հասնի, այս վիճակին չենք հասնի։ Իսկ ապրանքանիշի վրա նաև այդ մռավը, որ պատրաստել ենք, լոգոտիպը, նաև այդ իմաստն է գրում։ Այն միայն որպես բիզնես ոլորտ չի։ Այնտեղ մեծ հայքի նշանն է ծառի վրա, որ այդ բունը ամեն մարդ պիտի լինի, էլի հայրենիքը պահող։ Իլրում ընձեզ նաև ասեմ, որ ձեր անունն էլ շատ բան է նշանակում, այնպես որ <laughs> եթե դրան գումարենք նաև գինու անվանումը, ամեն ինչ լրացվում է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, Վարդիկ ջան։ Անկասկած նման հյուրերի հետ շփումից հետո փոխվում է ամեն ինչ ու վերստին համոզվում ես, որ երբեք ու երբեք չպետք է հուսալքվել։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։